ี่จังหวัดสิบห้าจังหวัดมันก็มีการถกเถียงกันบ้างนะแต่จริงก็ ที่จริงมันรู้ทีละครั้งนั่นแหละนะพอนะมันมันมันได้ก็หูคือกันเลย应该我们做手部动作的时候，有的人说算十四，有的人算十五啊，但是其实重要的是我们要啊，其实是一次一次的知道ที่จริงก จะนับเบื้องต้นเพื่อ เพื่อมันไม่สับสนในการยกมือมันก็ได้ แต่ที่จริงก็ก็ต้องแบบ พอมันไม่สับสนแล้วก็ต้องวางไปนะ เพราะว่าถ้าเรานับมันตลอดนะมันก็เหมือนเป็นการใช้บริกรรมนะเข้าไป当开始开始练这个的时候，你你要算也可以，但是因为了不不困惑， 但是后来我们就我不花了就不要算了，因为要不也是用一个念头。เหมือนหมมถ้าชั่วโมงหนึ่งนะเรานับตลอดทั้งชั่วโมงเนี่ยก็ก็ใช้พลังงานเนาะแม้ไม่ได้ออกเสียงนะแต่แค่นับในใจนี่ก็ก็คือใช้พลังงานนะ比如说一个小时一直都做手部动作如果虽然没有念出来一二一到十四 哦，只是在心里面也是用力的。เพราะที่จริงในรูปแบบนะก่อน ก็ตอนที่ก่อนหลวงพ่อเทียนจะเข้าใจธรรมะ คือเขาก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็บริกรรมไปด้วยเนาะ ให้มีการพอเคลื่อนก็ว่าติงก็คือบริกรรมว่าเคลื่อนหยุด เคลื่อนหยุดนะไม่้า个方่อ 有那天教我们以前也有也有啊师傅教这个方法，但是啊区别就是他他动的时候他有念，比如说是念动停动停。在佛寺呐，在泰国或者在啊。 就是从老挝的，就是老挝也还还有有些寺庙他还是念。แต่หลวงพ่อเทียนท่านท่านเคยฝึกแบบบริกรรมมาหลายวิธีแล้วท่านบอก ลองทำแบบซื่อๆไม่ต้องบริกรรมนะหลวงพ่อเทียนท่านเอง呃，很多方法这些念也也已经修过了，所以他来来这呃用这个方法，他就是说只是知道法，不要念什么。 นะท่านก็เลยทำรู้ซื่อๆรู้เฉยๆไม่ต้องบริกรรมบัวแต่มันได้หรอมันก็แม่นเท่านั้นเนี่ยมันก็มันก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ท่านพอท่านมาแนะนำท่านก็บอกประมาณก็ ไม่ต้องบริกรรมนะตองบริกรรมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัก เนี่ยวันนี้ก็วันแรกเนาะเผื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้ได้ถามนะเผื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัตินะขั้นมันเข้าใจครับเข้าใจกันแล้วก็ไม่ต้องว่าก็ได้问题啊，就可以提问一下。 ใช่ไหมเป็นไรหรอกถูกเหมือนกันละมันเต็มใจเราแล้วก็ มันก็เต็มแล้วนะ จะมีเหมือนสมาธิที่จะรู้ในรายละเอียดแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาเขาแบบเหมือนเหมือนฝึกรู้แต่เรื่องบทใหญ่ใหญ่อยากจะถามว่าคือการที่อย่างคนที่สามารถรู้ในในสิ่งที่ละเอียดนะคะกับรู้แต่ หยาบๆอย่างเงี้ยค่ะใหญ่ๆเนี่ยคือมันต่างกันมาที่ที่เขาว่าละเอียดนี่คือเป็นเรื่องของกายใช่ไหมหรือว่าเป็นเป็นเรื่องของที่เป็นดีเทลของของจิตใจ知道身体或者知道那个心的状况，你你问的，你啊，不错的，没听่楚。 新的细节还是身体的细节是这样子的，就比如说，呃，他可能就起心动念有一个情绪来了，很小的一个情绪，他就马上能够觉知到。那像我可能，呃，要很大很大的情绪我才能够知道。 ความคิดที่เกิดเล็กๆน้อยๆก็สามารถจะรู้ได้ทันรู้ได้เร็วแต่อย่าเขาแบบนะครับมันต้องให้เกิดใหญ่ ๆก่อนเราก็รู้คือมันก็แรกๆเลยก็จะเป็นแบบนี้แหละก็คืออารมณ์ที่มันหยาบหยาหรือว่ามาถึงทั้งอารมณ์ของรูปนะที่หยาบหยาก็ดีหรือ อารมณ์ในนามที่มันหยาบหยาก็ดี มันก็จะรู้ตอนนั้นได้ก่อนนะ 一开始的时候啊，应该是这样，就是要从比较大或者很那很粗的情绪或者我们身体的动，要先就知道这些。แต่ต่อไปมันก็ก็ไอไม่ว่าเป็นรูปที่ละเอียดขึ้นหรือว่านามธรรมที่ละเอียดขึ้นบางทีมันก็จะรู้นะ后来后来不管是啊身体或或者心 更细节的也会看到มันจะเห็นได้ใช่ไหมคะมันจะเห็นแต่แต่ที่จริงอย่างถ้าเป็นอย่างที่ว่าถ้าเป็นดีเทลรายละเอียดเรื่องของกายอ่ะบางทีมันก็ไม่จำเป็นรู้เท่าที่มันรู้ได้对的但是其实有的就是身体比较细节的的动或者很很很细很细也也不也不需要知道 有必要，没有必要，要是细微的一些身体ที่เรารู้แบบหยาบๆเนี่ยเบื้องต้นมันก็ถูกแล้วแต่บางทีมันก็จะมีรีบทย่อยที่มันแทรกละเอียดขึ้นมารู้สลับบ้าง ก็ก็โอเคไม่ต้องแบบต้องไปเอาเก็บรายละเอียดทุกเม็ดไม่ต้อง嗯 每每个小的动作要知道。เพราะที่จริงประเด็นหนักจริงๆคือเรารู้เพื่อจะมารู้เนี่ยรู้ทันความคิดเนี่ยรู้ทันความหลงนี่แหละตัวเนี้ยจะเป็นตัวตัวหลักเลย这个其实原则就是重要的是我们我们培养觉性动这个身体为了啊后来知道那个念头升起 ตัวตัวความหลงนั่นแหละ นะแรกๆเราอาจจะเห็นความหลงที่มันหยาบเช่นมันโกรธหรือว่ามันไม่ชอบมันอยากมากเลยนะมันจะเห็นพวกนี้ก่อนนะ但是开始的时候，那个可能比较粗，比如说要很大生气才可以看到。แต่ต่อไปเราก็ต้องพัฒนาไอ้ตัวเนี้ยให้เห็นความหลงที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้น将来我们会进步的 更细细节的看到那下的你แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปพยายามรู้นะแต่พัฒนาสติไปเรื่อยมันจะเห็นอ๋อเห็นตัวที่มันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเรื่อยๆ也也不是刻意的啊去找或者知道那个情绪哈那个细细节的情绪只是我们培养觉性它会自己看到的那ที่จริงถ้าจะว่าไปจริงนะ อย่างเราเริ่มต้นการมีสติรู้กาย ต่อไปเราพัฒนาสติไปเรื่อยอ่เปอร์เซ็นต์ในการรู้กายมันจะค่อยๆลดลง เรามาจะจะมาเน้นที่ที่ใจเป็นหลักนะอา当我们开始的时候，我们先就是知道身体为主，但是我们啊、练了，后来那个决心比较强，他就看心为主。 เพราะว่าเนี่ยถ้าเราเห็นความคิดเห็นความหลงเนี่ย เนี่ย คือเราจะเห็นนะอ๋อเนี่ยมันคือรากเหง้าต่างๆ ที่มันเกิดเป็นความทุกข์เศร้าเมื่อน้องข้าเศร้าหนีก็จะเนี่头那我们就会看到其实就是苦的原原因เอาง่ายๆนะสมมติตัวอย่างนะเช่นสมมติมันโกรธนะเราเห็นความโกรธนะ比如说 啊，有生气升起了，我们看到生气。ตัวที่มันละเอียดขึ้นเช่นมันโกรธใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ชอบความโกรธนั้น更细节的，比如说能看到有生气升起，然后有另外一个念头不喜欢那个生气，然后可以看到那个第二个。嗯ในความไม่ชอบนั้นเราก็คือ เราก็คืออยากให้ความโกรธมันไม่เกิดขึ้นหรือว่าอยากให้ความโกรธมันหายไปด้วย那个生气不不喜欢的意思就是啊我们我们不不想生气升起还有想那个生气灭去ใช่ไหมมันจะละเอียดขึ้นนะโกรธตัวหนึ่งความไม่ชอบความโกรธตัวหนึ่ง ความอยากให้ความโกรธมันหายไปอตัวนี้มันจะซ้อนอะไรเลย有生气，然后不喜欢那个生气啊，然后就想那个生气灭去。เนี่ยไอตัวเนี่ยตัวความอยากที่มันละเอียดขึ้นเนี่ยเราเห็นพอเห็นอ๋อความอยากเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์อย่างนี้นี่เองนะ更细节的贪，然后就会啊理解到那个这个贪就是苦的原因。 ในในทุกอารมณ์ต่างๆ มันจะมีตัวซ้อนนะแต่คือแต่เราบางทีเราจะไปดูความอยากโดยตรงไม่ได้ แต่เราเริ่มเห็นจากหยาบๆแล้วก็จะค่อยๆย้อนเข้ามาเห็นที่มันละเอียดขึ้นเนาะ每个贪都有那个第二个念头啊所以我ทานอืม แต่ที่จริงนะในความอยากเพราะลึกๆพอเราเห็นความอยากรู้ทันความอยากแล้วมันมีความเป็นปกติมัน ที่จริงมันเป็นปกติขึ้นมันก่อนที่มันจะอยากมันปกติก่อนมันจะเห็นอ๋อที่บอกเห็นทุกข์นะจนเห็นเหตุของความทุกข์ที่จริงในความในเหตุของความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์มันมีนิโรธอยู่ในนั้นเหมือนกันนะเริ่มจากการเห็นทุกข์ใช่ไหมอืม ต่อไปเราก็จะเห็นเหตุของความทุกข์เนาะรเ่อืม ในตรงนั้นแหละ มันจะมีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นนะที่จริงก็เริ่มจากเห็นทุกข์อย่างแจ่มนะมันก็จะเห็นความไม่ทุกข์อยู่ในนั้นนะ很清楚的看到苦，也是已经有了那个不苦在里面。อย่างที่มาพูดไว้เมื่อตอนบ่ายบอกที่จริง ที่เรารู้อะส่วนใหญ่ก็รู้เป็นอาการก่อน รู้อาการของรูปรู้อาการของนามไปมันเป็นสมมุตินะพวกนี้ก็ยังเป็นสมมุติอาศัยรู้สมมุติไปก่อนอืม下午他已经说了就先知道我们身体和心的状况虽然它是假的但是还要知道它เพราะที่จริงอ่ะความโกรธเนี่ยก็เป็นสมมุติเป็นอาการหนึ่งเฉยๆเป็นสมมุติ其实啊比如说生气也是一个假名啊是一个状况 แต่จริงมันยังมีความความไม่โกรธความเป็นปกติที่มันเป็นวิมุตตมันก็อยู่ด้วยกันอ่里面也有不生气就是那个里面有就就是真理实相คิดว่าน่าจะพอเข้าใจคนนี้เขาก็เริ่มเห็นจิตเห็นใจตัวเองละ 小尊者说你也可以看到你信仰。嗯，我觉得越来越苦了。我好好รู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งยิ่งทุกข์อะไรเงี้ยค่ะยิ่งปฏิบัติก็จำได้ตั้งแต่能看到苦也能看到苦，能看到一些，就会觉得ไดเริ่มเห็นมากขึ้นเห็นทุกข์แล้วก็เห็นเหตุใช่ก็จำได้ ที่มาครั้งแรกก็เขายังถามว่าเขารู้สึกชีวิตไม่เป็นทุกข์เลยแต่มันแปลกไหมเห็นทุกข์มากขึ้นกับยิ่งรู้สึกว่าเหมือนจิตใจมันเบาขึ้นหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันแบบ มันทุกน้อยลงนะ是是不是这样你你更多看到苦但是觉得苦减少我知道，有有可能会减少，但是ไม่ได้เขาเรียกอะไรถ้าไม่ได้ไม่ได้ผนหมือคกับว่ามันอาจจะลดลงโดยไม่รู้ตัวอะไรนะ นะแต่มันก็อย่างน้อยก็เห็นว่าโอ้แต่ก่อนเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่เป็นทุกข์เนี่ย มันไม่ใช่มันอะไรคือความไม่รู้ของเราเนาะความไม่รู้ความจริงนะ以前你觉得哦，生活没有苦，其实就是自己的不理解实相。嗯，啊，对了，嗯，ซื่อๆแบบนี้นะ ปฏิบัติซื่อๆแบบนี้ ง่าย就只是知道这样就比较很很很快进步คนอื่นเชิญเออได้บอกดี ไม่เ็อ๋อนั่นละมันมีหลายวันมันก็นั่นแล้วแล้ววันหนึ่งหนึ่งมันก็มันก็ ดำเลยแล้วม่ไม่เก่งสะอาดเลยบ่มีสองมีสามเลยเนื้อเงินกันเนื้อเงินพอดีพอได้นับอีกแล้วก็ได้มันเป็นป้องเนาะเป็นป้องคือเป็นสองเป็นเนาา哦，我问我想问ี下就是，ั我们在打坐的时候，那有时候啊，ผม这个感受，脚很疼，但是呢，我没有去看它。 我只是不停的去学习这个手部动作，在在不停的去学习这个这个手在动，对这个身体在动。那可是他这个疼越来越强烈，我也不理他。那这个算不算打压？ แต่ว่าเขารู้สึกว่ามันยิ่งยิ่งทำไปก็ยิ่งขาปวดมากขึ้น อันนี้เรียกว่ามันเป็นการกดหรือเปล่า ไม่หรอก มันก็เป็นความจริงความจริงของขา ความจริงของของรูปนะใช่ไหมตนอนนี้ 啊，就弄个么来个肉，啊，偷弄肉，不得话了。哦，这要肉。我我知道这个是感受，就是我当下的状态，我是关到我的感受的。啊，就是我我没有现在我还没有能力去关我自己的感受，但是我知道他是肯定就是感受了，因为我我是学医的。 所以我知道这个疼并不是这个腿的疼它是只是一种感受而已。那腿是不会疼的。เขาบอกว่าเหมือนเขาบอกว่าคือเขาเห็นว่ามันเป็นแค่ความปวดแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าขาเขาปวดก็ดีดีแล้ว ดีแล้วดีแล้วมันเป็นความปวดนั่นแหละ ก็ถูกแล้วนะอืม แต่มันก็เราก็ไม่ต้องไปกดไงเราก็แค่รู้มันมันปวดมากปวดน้อย เราก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละไม่ไม่ใช่เปงนการกดใช่ไหมคะใช่ใช่因为我我知道这个腿它是不会疼的，如果腿会疼，它一伸出来就疼，一比疼都死，可是 也许他不谈就是盘腿就谈，那证明不是腿在谈，那肯定是另外有一个东西在谈。เขาคือเขาบอกว่า คือจริง ๆอ่ะเหมือนกับ ขามันธรรมดามันคือไม่ปวดแต่มันเหมือนกับเวลาที่มันเกิดความปวดมันเหมือนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันปวด คือมันเหมือนกับเขาแยกก็ที่จริงขามันก็อย่างว่าขามันก็เป็นรูปเวทเวทนาของ มันก็เป็นความปวดมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นกับรูปนะเนาะรูปก็ส่วนหนึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นกับรูปมันก็ส่วนหนึ่งนะความปวดนะหนึ่ง是一个然后跟在您上啊升级了什么状况比如说那个酸痛啊也是另外一个所以它不是一起的它不是一起的ก็ก็รู้อย่างที่รู้น่ะ ก็ถูกแล้วแหละอ่นนเนะครับเพราะถ้าคนถ้าขาดสตินะก็จะคิดว่า อันนี้มันก็มันจะคิดเลยว่าเราปวดนะเราปวดเออมันก็ปวดทั้งขาปวดทั้งตัวแล้วก็ปวดทั้งใจ如果没有觉性的人会感觉到我痛啊脚痛身体痛然后到心也痛嗯 แต่ถ้าเราเห็น มันเป็นเพียงแค่อาการอาการปวดนะตอนนี้当我们只是看到我们就可以只是看到那个痛的状况แต่สิ่งสำคัญจริงๆนะไอ้ขามันก็เป็นอาการอย่างหนึ่งสำคัญคือไอ้ตัวรู้นั่นแหละรู้เฉยๆแบบไม่ต้องไปไปตีความให้ค่าว่า ปวดมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ หรือว่า หรือบางทีเราเห็นมันปวด ถ้าเราไปหลงดีใจที่เออเราเราไม่เป็นผู้ปวดด้วยอันนี้ก็ยังเป็นอาการที่มันไหวของจิตนะอ่าแต่重要的是我们只是要看到它不要给它什么意义不要跟它说哦这个痛不好或者如果你会的会看到那个痛了，有也有高兴的心，那也是不对，就还心还是 ต้อง还是你แต่ก่อนนะอันนี้แต่ก่อนเราปฏิบัตินะแต่ก่อนนั่งคัตมาีิเพชรคัตมาีิเพชรมันปวดมากเลยนะ แต่ก็ฝึกจนทั้งมันคล้ายๆปวดมากๆจนมันหายปวดนะ以前小中者啊修做做的时候，他就做怎么说？这个你知道吗？啊，说法。 对对，就很很痛嘛，很痛，然后他就忍耐得到那个痛很大，然后就就没有。ตอนนั้นมันแบบตอนปวดนะมันก็ทุกข์，พอมันหายปวดมันก็ดีใจ。也觉没有 มันตอนแรกมันก็คิดว่าเนี่ยมันถ้ามันมันปวดอยู่ เราก็เป็นทุกข์เราก็ไม่ดี ถ้ามันหายปวดเราก็คิดว่ามันสุขมันสบายคิดว่ามันดีนะ啊、当他痛的时候，就是苦，就就是不好啊，呃，苦那个痛没有了，就感就觉得好，觉得啊、开心放松。เพราะที่จริงเราเห็นผิดว่า เราเราใจเราไปฝากไว้กับความปวดหรือความไม่ปวดนะแต่จริงสิ่งที่มันถูกกว่านั้นคือแค่รู้เฉยๆปวดก็แค่รู้ หายปวดก็แค่รู้ว่าหายปวดก็จบ那是他心还是依赖这个痛如果有痛就苦没有痛就不苦但是其实呢我们只是我们要的只是要知道它啊痛也知道不痛也只是知道 มันก็เป็นเพียงแค่อาการนะปวดก็เป็นอาการไม่ปวดก็เป็นอาการ状态啊痛也是一个状态不痛也是一个状态นั้นวิธีปฏิบัติแบบนี้เราจะไม่เน้นไม่เน้นว่าต้องนั่งให้มันหายปวดแต่เราก็รู้มันนะแล้วก็แยกมันอย่างที่ที่คุณหมอแยกเออแบบนั้น所以我们这种方法我们啊不不需要 做为了那个那个痛就结束啊，我们只是要知道它，或者好像啊，这这个医生看也可以，只是看到是它痛。แต่บางคนอ่าทนไม่ไหวกำลังสมาธิไม่พอ ก็ไม่จำเป็นต้องไปเพื่อไปแยกอะไรก็ได้ก็อาศัยการเปลี่ยน แต่กำหนดการเปลี่ยนยังมีสติแทนก็ได้有的人啊可能啊就是 受不了心那个裁定比较力量不多，也可以改变啊，只是你改变的时候，你要知道要觉知。嗯，ก็กำหนดสติรู้แล้วก็เปลี่ยนยังมีสติเนี่ยก็ทำให้สติได้นะ改变，也可以。嗯。 นะปฏิบัติเล้วเป็นไงความคิดมันเยอะไหม我们啊用功的修行今天有很多念头吗เยอะไหม多吗ใครน้อยมาก วันนี้มีความคิดน้อยมาก谁念头比较少几首几几首嗯 คิดเยอะเหมือนกันเนาะเราเชื่อเปิดตัวแม่ของใช่อแต่สังเกตไหม ถ้าเราไม่ค่อยมาปฏิบัติอ่ะมัน มันจะไม่ค่อยเห็นว่ามันคิดเยอะเนาะคือ会到吗？当如果我们没有来来练习的话，好像念头不多。แต่มันก็รู้สึกว่ามันวุ่นวายไงไม่รู้นะก็คือ很哦会感觉到比较很很乱很很 บางทีมันคิดไม่เยอะนะแต่มันคิดยาวนะแต่ก่อนนะแต่ปฏิบัติธรรมนะ มันรู้สึกเหมือนคิดเยอะ แต่มันเหมือน มันคิดสั้นๆนะคิดสั้นๆนะ好像那个念头是比较短的对就是就像平常的话你可能一个念头一个念头一整天一直想很多很多的细节 然后在这里的话，可能一个念头出来了，然后看到了，可能就就就停下来了，可能就回来，然后一会儿又有一个念头，一会儿又念，就很多很多念头。เขาบอเหมือนแต่ก่อนคือเหมือนกับ มันอาจจะคิดเรื่องเดียวคิดทั้งวันแล้วก็คิดแบบลงในรายละเอียดแต่อยู่ที่นี่ปฏิบัติก็เหมือนกับเดี๋ยวมีความคิดขึ้นมาแต่พักหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาใหม่ใช่ที่จริงมันเหมือนนะสมมติแต่บางบางวันบางช่วงนะถ้ายุงกัดลองสังเกตดู 像啊、呃，有的时有有的天我们被那个蚊子咬。มาว่าสังเกตว่าความคิดกับยุงเนี่ยมันคล้ายๆ กันาอ他啊，对小智者来说，那个念头和蚊子是差不多一样的。ยังไงใช่ไหมมดยุงมันมาเกาะเรานะเราปัดออกปุ๊บเนี่ย มันก็ออกนะดูดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมาตอมาอีกละกัดอีกละอ่า 蚊蚊子蚊子来来找你，然后我们就呃把它赶走，然后一会儿它就再来了，然后我们就把他赶走。แล้วก็จะกลับมาอย่างนี้เป็นเป็นสิบรอบเลยนะยุงตัวเดียวนะเดี๋ยวก็บัดต่อไปก็กลับมาเยอะ好ล次十次只是这个一个蚊子就好好几次เหมือนความคิดบางทีเรื่องเดียวนะแต่คิดอีกแล้วเราก็กลับมาแล้วอ่ะคิดอีกแล้วกลับมาอีกแล้ว 像念头啊，可能是一个念头，但是经常来，然后我们知道了，他就走了，但是再来了，这样好几次。แต่ถ้าสมมติความคิดไหนนะเราปล่อยให้มันคิดจนอิ่มนะเหมือนปล่อยให้มันยุงมันกัดจนอิ่มนะมันก็กัดครั้งเดียวนะปลายอิ่มมันก็ไม่ไหวละมันพอใจละ但是哪个念头我们就让它就想的好长就 好像那个蚊子，我们让它就吃我们的血，吃饱了，然后就不再来了。มันอิ่มแล้วนะมันไม่สนใจแล้วละตายสบายละ蚊子吃饱就不不不了，就走了。แต่มันแค่ตัวเดียวไงเดี๋ยวจะมียุงตัวอื่นมากัดอีกแตต่่ีีียง那个只是一个蚊蚊子，น能有ง外别的再来。 นะบางทีความคิดอะไร ที่เราสนองมาจนอิ่มนะใช่ว่ามันจะพอ ตัวนี้มันพอก็จริง เดี๋ยวตัวอื่นมันก็มาอีก ตัวอื่นก็มาอีก เรื่อยๆนะ有的念头我们就让它你就呃跟着它走然后其实呢没有满足的就是一定有另外的念头来แต่บางทียุงตัวหนึ่งนะเราปัดหลายครั้ง ปัดหลายครั้ง แต่มันดูดเลือดเราไปได้น้อย มันอาจจะรู้สึกเหมือนลำคาญหน่อยแต่ที่จริงมันมันไม่เจ็บมากนะอ่า但是如果我们赶它赶赶他走哦把他赶走那啊好像好像有点有点烦但是他不会不会吃我们那么多血还有啊不是很痛嗯 เนี่ยความรู้สึกตัวบางทีก็แบบนั้นนะรู้สึกถ้าเรารู้สึกตัวเร็วเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมากับจับปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกตัวเร็วอ้ามันก็ปัดปัดได้เร็วนะอ่า觉知也是一样如果有什么蚊子什么虫来到我们我们很快就把它赶走就啊很好像很有觉性แต่บางทีถ้าเราไม่รู้สึกตัวนะเราคิดนั่นคิดนี่ไปเหมือนยุงมันกัดต้องมานาน รู้ตัวอีกทีมันอิ่มแล้วหรือว่าใกล้จะอิ่มแล้ว นะ如果没有决心的话好像我们让那个蚊子吃我们的水稻它吃饱了就走了นะนั้นให้ รู้สึกตัวเหมือนรู้ทันเวลายุงมันกัด นะ所以我们一定要觉知好像知道蚊子来找我们รู้สึกตัวเร็วๆตอนที่มันลงไปคิดนะอย่าปล่อยมันคิดนานนะ很快的知道 啊，当有念头来了，要很快的知道，不要让念头啊走得太长。นะก็ฝึกแบบนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆมันจะเร็วขึ้นมันจะรู้เร็วขึ้น只是这样练习了，它就会呃很快的。มันดูเหมือนไม่ค่อยสงบนะ แต่มันมันมีสภาวะที่ความทุกข์มัน มันมาเกาะไม่ได้เกาะแป๊บหนึ่งโดนปัดเกาะแป๊บหนึ่งโดนปัดใช่่呀好像 看起来好像我们不太宁静没有那个宁静的状况，但是其实呢，啊、呃，就那个苦不可以连在我们在一起啊，我们不让苦连在我们。แต่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดนะ ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยนะต่อไปมันจะเหมือน เรามีสติคุ้มครองนะคุ้มครองกายคุ้มครองใจจริงหลวงพ่อเขียนเปรียบเทียบว่าเหมือนเรานั่งอยู่ในมุ้ง 用，它那我们靠进来不。当也也不是一直就是这样，当我们的啊，决心提高，好像丹田长老说过，就好像是我们在蚊蚊帐在里面啊坐，那就可以啊，就蚊子就不不可以进来，就好就是决心会保护我们的。 ลวงพ่อบางทีเหมือนมันสนุกนะสนุกอะไรนั่งอยู่ในมุ้งยุงมันตอมอยู่นอกมุ้งเนี่ยมันมันมันคล้ายๆยิ้มอ่ะหัวเราะเยาะความทุกข์ความหลงมันเข้ามาไม่ถึงใจการการเขียนจังเรา其实很有兴趣好像我们在文章里面做啊做然后可以看到文字，好像看到苦，看到情绪，不可以走到我们的心。 มันความทุกข์อ่ะมันถึงกายแต่มันไม่ถึงใจถึงแต่กายมันไม่ถึงใจอ有可能是那个苦可能到我们的身体上但是不可以到我们的心หรือความคิดหรืออารมณ์ต่างๆ ที่เราใช้เป็นความคิดใช้เป็นอารมณ์ต่างๆ มันก็เป็นเพียงแค่สมมติที่เราใช้ แต่มันไม่ใช่เป็นใจจริงๆ ของเรานะ头和情绪，我们有的时候要用念头和情绪，但是那也不是真的。 啊，只是一个状况，我们是利用它。บางทีคือบางทีก็สมมติแต่ตั้งทำทีเป็นโกรธเพื่อดุเพื่อว่าเพื่อตีมันก็ทำได้นะแต่ไม่ใช่ใจจริงๆ แต่ใจจริงคือเมตตาอยากจะสอนอยากจะบอกมัน比如说啊，比如说法师也可能表现生气，为了为了要教教那个弟子们要教啊。 要就是要，但是其实心心里面一点生气也没有，就有慈悲心，为了他们得到就是ธรรมาตอนบวชใหม่ๆนะไปที่วัดภูกระทองนะหลวงพ่อีปเขียนอยู่ที่ปุติ หมามาตอนจะเข้าอยู่ที่หน้าประตูวัดหลวงพ่อหยิบหนังสติ๊กยิงหมา 当他刚刚出家的时候，在那个金山寺，啊、呃，他看到有那个狗，他要进来寺庙，啊、呃，甘田长老就用啊，这，rubber band，อาจจะพลิกอาวุธเมื่อกี้ไม่มีมั้งคล้ายๆธนูแต่ไปเป็นลูกลูกลูกดินเป็นงาน ตอนนั้นเราก็คิดทำไมพระนะเราก็ว่าพระที่ดีเนาะทำไมไม่มีเมตตากับหมาเลยนะมา那水手尊者还想哦，为什么哦长老他是这么好的师傅，没有对狗有慈悲？嗯，เราก็คิดในใจพระดีจริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาจะยิงหมาแบบนี้นะ 真的是好的好的和尚吗？好的貔貅吗？为什么这样的赶赶狗走？อันนี้ก็ต้องขอโทษหลวงพ่อขอไปในความโง่ของตัวเองนะครับ้องเช่นจากเราคือ我自己的啊无名自己的笨แต่หลวงพ่อก็อาจจะเห็นความรู้สึกเราที่เหมือนสงสัยหรือไม่พอใจท่านเพราะนั่งใกล้ๆท่านนะ然后长老可能 啊感觉到他就是小尊者的不太满意或者怀疑หลวงพ่อก็ยังมีเมตตาอธิบายยังดูสาอธิบายแล้วนะว่าหลวงพ่อยิงมันเพื่อไม่ให้หมามันเข้ามาในวัดเดี๋ยวหมามันจะมาเข้ามากินไก่หลวงพ่อไม่อยากให้มันมากัดไก่ในวัดนะ然后长老就很很有慈悲的解释给他解释说啊长老要要赶那个狗走因为不要 狗进来寺庙，然后它会吃鸡，因为我们寺寺寺庙里面有很多鸡，那就对狗不好。แล้วเราก็เห็นโอ้ที่จริงอ๋อพอเรามาดูจริงที่จริงท่าทีหลวงพ่อก็ไม่ใช่ตั้งใจยิงให้มันผูกให้มันเจ็บ แค่ตั้งใจยิงขู่ขู่มันให้มันได้ยินเสียงเออแล้วมันจะได้ออกไปแล้วก่他后来他考虑呃其实当当长老赶他走用用那个工具的时候 也不是很认真的为了那个抱那个狗，只是为了要它走而已。嗯，那บางทีคือหลายๆเหตุการณ์บางทีเราก็จะเห็นเหมือนบางทีท่าทีหลวงพ่อบางทีมีท่าทีขึงขังเอาจริงเอาจังนะดุดุแต่จริงพอผมเขพอเสร็จตรงนั้นนะกลับมา ปกติทำท่าเหมือนแสดง有有的有的时候长老 会表现比较严肃啊，但是后来回来的话，他很很轻松，其实就是一个表演。而已。那那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？叫什么？那叫什么？那么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？那叫什么？么？么？ 表现出来，用身体、用语言，嗯，身体和语言就是假的嘛。คือไม่ใช่ว่าเรามีสติเราไม่ทุกไม่เป็นอะไรเหมือนถึงไม่เป็นอะไรเหมือนถึงว่าใครจะทำอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่ทำอะไรก็ทำผิดถูกไม่ไม่สนไม่ว่าไม่สอนก็ไม่ใช่นะ 那就谁做什么，我就我我就啊啊，谁做什么就可以，我就不在乎了，那也不是他很管的。แต่แต่แต่ละครูบาอาจารย์แต่ละคนอาจจะมีสไตล์มีรูปแบบแตกต่างกันมันไม่ใช่ว่าต้องเหมือนกันทุกคนนะนะ但是每每每个每位的法师都有他自己的样子不一样 style 风格风格嗯 เราเองเนะี่ยที่สำคัญจริงคือการรู้ทันใจเราเราทำอะไร ทำด้วยความเมตตาหรือทำด้วยความโกรธใช่ไหมเราทำด้วยความปรารถนาดี หรือทำด้วยความหวังอยากให้เขาเอาอะไรมาให้เราเนะี่ยมันก็จะเห็นด้วยใจเรา所以重要的是我们要ร己看到我们自己的心我们有什么刻意或者我们真正的好有 就是有好心的做，或者我们是为了什么就做。เนี่ยก็อย่างที่ว่าเราเห็นการกระทำหรือเราเห็นอารมณ์ต่างๆมันจะย้อนกลับมาเห็นใจลึกๆจริงๆอ่ะมันทำด้วยความอยากหรือความไม่อยากความปกติหรือว่าความไม่ปกติเนี่ย可以啊当我们做什么就可以回来看到我们的心是做是有哪怎样的心是有平常心吗或者有贪心有 มันจะย้อนของมันเองนะไม่ใช่เราพยายามคิดนะแต่มันปฏิบัติมันจะ บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็รู้ทันบางทีก็ไม่รู้ทันเนี่ยต็当我们练习，我们就会，他会自己看到的，也不是我们呃刻意的要寻找它。嗯นะมันก็สนุกสนุกไป是有兴趣的，嗯，有意思，有意思。 เนาะเดี๋ยววันแรกก็เอาในรูปแบบเท่านี้ก่อนนะแต่ก็เราก็พยายามเก็บเกี่ยวสตินอกรูปแบบนะนะ今天第一天呢，我们就这么我们的固定固定用功就这就到这儿，然后啊，从这从从这个地方你出去也是要还是要培养决心，不管去做什么干活。 เตือนตัวเองบ่อยๆจำนะกายเคลื่อนไหว ใจรู้สึก กายเคลื่อนไหว ใจรู้สึกนะ经常提醒自己啊身体动心要知道身体动心知道หรือใจมันคิดนะ อ่า รู้สึก ใจมันคิดอ่ะ รู้สึกนะจะ有有个念头要知道有个念头心要知道แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ สำรวมคำพูดนะให้ ให้มันน้อยที่สุดนะเท่าที่จำเป็นนะ有另外一个就是一定要注意语语言就最少说话吧บางทีมันจะคำพูดนะ มันจะทำให้เรารู้อ่ะสติที่ฝึกมาหลายชั่วโมงนะพอไปพูดคุยกันนั่นนี่นะมันจะรั่วออกมาง่ายๆ因为语言会会让我们的觉我们培养觉性然后因为我们说话它那个觉性可能就 เสีีย动些去变变สาวนะมันเหมือนถังเนาะตักเปิดก๊อกน้ำลงมาเท่าไหร่แต่ข้างล่างมันรั่วออกมันก็ไม่เต็มนาที好像那个水桶我们放水但是里那个底那个底有有洞所以我们多放也不可以满不会满嗯 แต่ถ้าจำเป็นนะก็พูดได้นะจำเป็นก็พูดพูดยังมีสติพูดเสร็จก็วางนะก็ือ如果重要如果有事情也可以说话就是有决心的说话说完了就放下啊ดูฟังขณะที่ฟังคนเขาถามเขาพูด เราก็ดูอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยไม่ใช่จะไปสนใจแต่คนอื่นเราต้องสนใจความรู้สึกนะที่ฟังด้วย当我们听 别人，比如说问问题或者啊听开示啊，也不要全部的跟着他走，就是一一定要回来，经常回来看到你的心啊是怎么样，是有怎么变化。那得话了，要知解就得，知解就得，阿赖提曼得。在ขณะที่เราทำนั้นเราก็รู้ไปในเรื่องนั้น 你可以知道身体，或者也可以知道心，哪个比较明显，也就知道它。那个啊？打开，打开跟。那，你听我讲。